Radio Sova, Sova, Dragi slušatelji, moje ime je Davor Pejić, sa mnom su u gostima dva izuzetna dečka, Dragan Simić i Zvonimir Kućan, dvojica koja su napravili novu predstavu, redatelji predstave pod imenom Skandal. Predstave već imala svoju premijeru prije otprilike mjesec dana i ponovno igra u Kulturnom centru Kalvarija ovog vikenda. Dragane Zvonimire, dobro vam večer. Dobro Dobrodošli i odmah za početak, evo, prva ikad predstava koju ste napravili, premijera, premijerni vikend, dakle, subota i nedjelja, su prošli. Kako je to, e, kakva je bila reakcija publike? Pa zapravo, dosta smo zadovoljni, ovoga, a mislim i prema očekivanjima, nekako bilo je to dosta puno. Ne zato, iz nekakvih marketinških naših medijskih e, podviga i trikova, nego eto, dosta je glumaca bilo, pa tako, svako od njih dovede nekog svoga i jedan po jedan eto, imamo punu dvoranu. Sad kad smo već spomenuli, dosta je glumaca, ansambl je ogroman, koliko ljudi čini ansambl? Ansambl čini 12 ljudi. Aha, 12 ljudi plus vas dvojica redatelja. E, mnogo, mnogo njih koje treba okupiti na probama, e, s kojima treba odraditi scene, isprobati. Je li bilo problema oko toga? Pa problema, neću reći da je bilo problema, ali bilo je malo... Hm, poteškoća, ajmo tako nazvati, ali na sreću imali smo razrađen koncept tako da nisu svi bili potrebni u svakom trenutku. Znači radilo se sa određenim glumcima koliko je bilo potrebno, druge probe sa drugima i možda zadnjih 10-15 dana se to gledalo spojiti sve u jednu cjelinu, odradi dosta generalnih proba da to sve funkcionira. Zonimire, ime predstave je skandal e, i to je predstava koja je e, politička komedija. Kako ste došli na ideju, sam, samo tematiku? <laughs> pa ja, e, bio sam u banci, išao sam platiti račune ovoga, i razmišljao sam o tome kako imam samo završenu pomorsku školu srednju i nisam baš zadovoljan sa situacijom u kojoj sam se našao i počeo sam razmišljati o fakultetu, ali sad razmišljam koji bi faks mogao upisati filozofski mi se čini zanimljiv, točnije kulturologija. I sad, počeo sam razmišljati što bi zapravo mogao sa kulturologijom i malo, ajde, zanio sam se u tim svojim maštanjima, pa sam se zamislio kao ministra kulture. I tako su nastali nekakvi dijalozi u glavi koje sam spajao, taj ministar kulture bio dosta onako sarkastičan tip i duhovit mislim si pa ne mogu napisati baš neki roman, a bavim se inače pisanjem romana i sličnim, stvarima, ali sam eto, odlučio da bi bila dobra ideja napisati predstavu, to je scenarij za predstavu. Obratio sam se tu kolegi nazočnom, je. mu se svidjela ideja ovoga i eto, tako je sve počelo. I Dragane, evo, e, nekakvih par mjeseci nakon e, scenarij bio napisan, e, uloge podijeljene, scena pripremljena i probe su započele. E, riječ je o političkoj komediji. E, Dragane, ti si mi je već u samom, e, samoj pripremi ove emisije već natuknuo da nisi baš politički aktivan i da, ni, da ne ideš toliko u politički, političke vode. Što je onda bila poanta same predstave? Poanta, po meni barem, je bila ajmo reći prikazat na neki možda komičan, ali donekle realan način naš svijet u kojem živimo, znači pogotovo našu okolinu u našoj državi. E, možda najbolji, kako bi rekao, efekt postignut je taj da su ljudi, barem po komentarima kasnije, već počeli malo razmišljati oko toga što se zbiva oko njih na, na toj političkoj sceni. Znači ne e, pogurat ljude da djeluju, ali barem da počnu razmišljati svojim glavama. Evo, ako je upalilo, onda je to dobar uspjeh. Nadam se da će upaliti i ovog vikenda ponovno skandal e, na rasporedu Kulturnog centra Kalvarije. E, Zvonimire, možeš li nam, znam da, je, da se predstave rijetko odaje nekakva tematika i nekakva radnja, ali možeš li nam odati nekakav hint što to gledatelji koji dođu ovaj vikend očekuje u Kalvariji? Pa dakle, političari su sazvali čitavu konferenciju za novinare u vezi jednog novog projekta kojim se bave. Međutim, novinari su dobili jednu informaciju viška, da tako kažem, koja ima veze sa jednim seksualnim skandalom, iza kojeg se nalazi netko od nazočnih političara. Tako da, njihov cilj je otkrit ko stoji iza seksualnog skandala, a i možda još nešto. Dobro, evo, e, to je nekakav dobar uvod za zainteresirati publiku. S obzirom da je ovo vama bila prva predstava koju ste radili, skandal koji je tek prije mjesec dana izašao, o, hoće li se nastaviti ova suradnja između vas dvojice i možda na nekim narednim predstavama bio to skandal broj 2 ili nekakva potpuno drugačija tematika? Pa, <laughs> to će vrijeme pokazati. Ja se nadam da da. E, ovo je bilo jedno super iskustvo, rad sa Zvonetom je bio stvarno dobar. E, puno se postiglo, čak sam iznenađen sa, sa, sa učinjenim barem sa svoje strane što nisam očekivao da ću uspjeti toliko izvući sebe, evo kolega me potaknuo, motivirao, mislim da je bilo uzajamno, tako da zašto ne, zašto ne, trenutno je situacija takva da smo na, na, dvije, na, na, dvije, strane države, ali kad se malo stvari normaliziraju, vrlo lako da bi mogli započeti još neki projekt. Dobro, evo, držimo figije, nek bude još nekih e, projekata iz vaših ruku i da budu uspješni. Zvonimire, kada bi ponovno krenuli cijeli proces izrade predstave, s obzirom da je ovo vaša prva ikad predstava, imali nešto što bi odradili drugačije? Hmm, apsolutno ništa, evo, sve je ispalo točno po tom nekom prvom planu kojeg smo zamislili, e, isto tako što se tiče glumaca, tako da i kako sam ja, a vjerujem i kolega Simić, e, jako, jako zadovoljni sa glumačkim ansamblom, a isto tako, eto, i zahvalni smo im i, i, i eto, cijenimo njihov rad. Kao što ste vas dvojica amaterski, kako scenaristi, tako i redatelji, također i ostatak ansambla glumački, svi su oni amaterski glumci, pa kako su se oni snašli ulogama političara, novinara? Pa poprilično dobro. Poprilično dobro, mislim da su stvarno dali 100% od sebe i evo, zahvalni smo im jako na tome. Ovom prilikom ih pozdravljamo svih. Ehm, preuzeli su i oni jedan dio tereta na sebe. Znači scenarij je bio napisan, tekst je bio gotov, ali i dalje onaj završni dodir što bi se reklo je ipak na glumcu. Dosta toga je adaptirano, mijenjano, prilagođavano na, na, na samim probama, znači tokom stvaranja toga i oni su dali dosta velik doprinos ehm, samim stvaranjem tih svojih likova i blagim izmjenama teksta koje su prilagodili toj situaciji. Definitivno puno, puno, puno napravljeno i sa njihove strane. Pa da, eto, svakako nešto što je možda čak i najljepše glede stvaranja kazališne predstave i pisanja scenarija je promatranje tog e, čitavog procesa od kad je scenarij samo slovo na papiru taj proces e, gledanja tih istih slova kako oživljavaju a oživljavaju baš zbog tih istih glumaca koji ožive ta slova tako da eto E, dečki, mislim da smo, da smo spomenuli sve što bilo potrebno, još nam je jedino ostalo podijeliti ulaznice, besplatne ulaznice za naše slušatelje, koje ćemo podijeliti nakon glazbene pauze, što ćemo poslušati. Poslušat ćemo Gimme Shelter od e, Rolling Stonesa, jedna pjesma koja je dosta bitna za ovu predstavu. Ok, slušamo Rolling Stones i vraćamo se za koju minutu. S nama morate ostati jer dijelimo ulaznice za ovu subotu i nedjelju. Predstava Skandal s početkom u 20 sati u Kulturnom centru Kalvarija. Radio soba, soba, soba.